D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, wëllkomm bei eiser 320. Bahá'í Emissioun. Reliéis Fräiheet, sou wéi mir se bei eis am Land kennen, ass net d'Norm a villen anere Länner. Ägypten ass ee Land, wat offiziell nëmmen déi Reliounen unerkennt, den Islam, d'Chrëschtentum an d'Juddentum. A wat am Moment an Ägypten geschitt, gëtt weltwäit verfollegt, an dat vun Organisatiounen, déi sech fir d'reliéis Fräiheet asetzen. Hei elo kuerz, wat geschitt ass. Wann Dir an Ägypte wunnt an Dir wëllt offiziell Pabeieren, wéi zum Beispill en Auswäis, eng Acte, en Certificat de nationalité, gitt Dir gefrot, wat Är Relioun ass. Bis elo war et ëmmer esou, datt et net méiglech war, sech als Bahá'í unzeginn. Wann ee Moslem, Chrëscht oder Judd drop geschriwwen huet, da war et an der Rei. Viru kuerzem awer ass eng ägyptesch Bahá'í Koppel op d'Geriicht gaangen. An am Abrëll huet dann d'Geriicht beschloss, dass hir Relioun op offizielle Pabeiere wéi zum Beispill de Pass oder de Gebuertsakt, ouni déi een iwwregens bal keng Biergerrechter huet, dass op dëse Pabeieren hir Relioun net méi falsch soll deklaréiert ginn. Ënnert dem Drock vu konservative Kräfte vun der ägyptescher Gesellschaft gouf d'Urteel awer vun der Regierung bestridden a virun dat héchst Verwaltungsgeriicht bruecht. Dëst éischt Urteel an d'Revisioun ass an Ägypten an an der arabescher Welt vun de Medien opgegraff ginn, well déi domat verbonnenen Implikatiounen sech net nëmmen op déi betraffene Bahá'í auswierken, mee vill méi wäiträichend sinn. Sou sot den Hossam Baghdad, Virsëtzende vun der ägyptescher Biergerrechtsinitiativ, eng onofhängeg ägyptesch Mënscherechtsorganisatioun. Dëst ass och e Prezedenzfall am Bezuch op Staatsbiergerschaft. op Gläichberechtigung a Reliounsfräiheet, Wéi de véierten Abrëll e Geriicht vun der Bahá'í Koppel Recht gesprach huet, gouf et eng grouss Opreegung bei Deeler vun der Gesellschaft, virun allem der Al-Azhar Universitéit an déi muslimesch Bridderschaft, déi géint iergendwellech Unerkennung vum Bahá'í Glawen als reliéis Iwwerzeegung sinn. Dës Reaktioun huet eng riseg Debatt an den Zeitungen ausgeléist iwwer d'Reliouns a Glawensfräiheet an der arabescher Welt. Et ginn ebe Mënschen, déi d'Bahá'í ënnerstëtzen an déi, déi an de Bahá'í eng Gefor fir déi islamesch Gesellschaft gesinn. Elo ass et esou, datt d'Regierung hiren Asproch, hir Revisioun géint dëst Uerteel vum Geriicht gemaach huet. Dat héchst Verwaltungsgeriicht huet elo de 16 September festgeluecht, fir d'Klo vun der Regierung ze héieren. D'Bahá'í, déi an dësem Prozess vertruede ginn, wéi och déi ganz ägyptesch Bahá'í Gemeng, wëllen nëmmen déi gläich Rechter, wéi och aner ägyptesch Bierger se hunn. An dësem Prozess geet et ëm d'Recht, dass d'Reliounszougehéieregkeet an offiziellen Dokumenter net falsch ugi gëtt. Fir d'Bahá'í ass et net nëmmen eng Ligen, mee domat gëtt engem och d'Recht geholl, zu sengem Glawen ze stoen. Et geet och net drëm, datt déi ägyptesch Regierung oder soss iergend een aneren dozou zwénge wëll, unzëerkennen, datt de Bahá'í Glawen e gëttlechen Ursprong huet. Neen, et geet vill méi drëm, datt d'Bahá'í, wéi all aner ägyptesch Bierger, vum Gesetz hier dozou verpflichtet sinn, Pabeieren z'erwerben, déi vun der Regierung ausgestallt ginn. Ouni dës Pabeieren dierfen ägyptesch Bahá'í net offiziell beschäftegt ginn, si hu keen Accès zur Schoul oder soss iergend enger Formatioun, si kréie keng medezinesch Versuergung a si duerfen hire Wunnuert net wiesselen. Fir d'Bahá'í geet et einfach drëm hiert Liewen duerfen a Rou ze liewen. Ass et net erstaunlech, wéi eng u sech harmlos geriichtlech Affär sou enorm Proportiounen ugeholl huet. Mir wäerten Iech am Lafende vun dëser Affär halen. Affaire à suivre donc. Ofschléissend dëse Gedanke vu Bahá'u'lláh, Loosst Äre Bléck allëmfaassend sinn. amplaz dass Dir en op Iech selwer beschränkt. Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend, Äre Jean-Marie.